أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح رابراي الله بشبر صانيدي وحمد زاني زان الله است هیچ معبودی بجز الله که یک تاست و شریکی ندارد وجود ندارد پادشاهی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آنچه در این شب است و خیر آنچه بعد از آن است را از تو می طلبم وأشر أنت كدر سبو وما بعد آن وجود دارك بتبنامي بر إلهي من أستنبلي وبدي هاي في ري بتبنامي بر بار إلهاء من از عذاب دو زخو عذابی خبر بتو بنامی برمر بايع واستخلف الشيخ الهماما من غدا للدين رمزا وإماما نبايع أمير المؤمنين نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وخليفة المسلمين الشيخ أبا إبراهيم الشيخ أبا إبراهيم القرشي الهاشمي على السمع والطاعة في المنشة والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان وأن نكون بالحق حيثما كنا وأن نكون بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ولا نخاف في الله لومة لائم والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد إن جاء خراسان است اینجا سرزمینی شیران است وفازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد لاح فجر فرق بالنصر المبين السلام علیکم و الله و برکاته شنوندگان مؤمن و متدین رادیو صدای خلافت امیدواریم در هر کجایی که هستید اوقات خوب و خوشی داشته هر دقیقه که از عمرتان کاسته می شود در عبادت و فرمانبرداری الله و رسولش سپری نمایید نخست از همه آغاز دوباره نشرات رادیویی را تبریک میگوییم علام تعجب منكم علاما علیس الله ينتقم انتقاما علیس الله فوقهم جميعا يعز نواصيا ويذل هاما علام تعجب منكم أعلاما أليس الله ينتقم انتقاما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالصيف رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون دوستان و برادران مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرا درباره این که امارت غیر اسلامی چند روز پیش در سلسله کفریاتی که داشته کفر دیگر خود را آشکارا کرده و نامه را برای امیرای خود ارسال کرده یا روان کرده است که در او نامه نوشته شده است که از برادران مجاهد که خارجی هستند یعنی از کشورهای غیر افغانستان هستند به هیچ وجه بدون اینکه اجازه برشان داده نشه صف برشان جای ندهند برادرای گرامی الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیت ده می فرماد انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون موضوعی که قابل بحث است او موضوع اینمی است که الله سبحانه و تعالی می فرماد انما المؤمنون اخوة در حقیقت مؤمنا با هم برادر هستند یعنی مطلب ای است از این آیت که در هر جا در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 چه وقت تا بکی شما بازی ای کسانی را که بالای خون شما بالای بیوه های شما بالای تمام یعنی چیزهایی که شما از دست دادین در را، حتی بالای خون مجاهد ملا محمد عمر رحمه الله استاذ یاسر و مثل ازی دیگر علما و مجاهدینی که بود اینها بازی کردن و فریب و نیرنگ کردن و تمام این مردم را بازی دادن در حالی که امی نامه ای که چند روز قبل فرستاده شده است بر امیرا یا بر دلگه مشرا یا سرگروپا به اصطلاح مردم فارسی زبان این امی نامه مکمل در تعزاد با قرآن و احادیث نبی صلی الله علیه و سلم است بناا پیام ما برای شما اینمی است که شما در ایصف می جنگین در حالی که ایصف به خون شما به عزت شما به آبروی شما به بیوهای شما به یکیش هم احترام نمیکنه و هم اینا را به بود مسخره میگیره چرا الله سبحانه و تعالی میگه انما المؤمنون اخوتن در هیچ جای قرآن کریم الله سبحانه و تعالی نگفته است انما الامارتیون اخوتون یا انما الافغانیون اخوتون تمام من مردم که مؤمن است مسلمان است همهش با هم برادر است به این خاطر معیار معیار مسلمان بودن معیار معیار برادر بودن در اسلام ای است و این معیار نیست که کسی در صفوف عمارت غیر اسلامی باشه و اینا با هم برادر اصلا اگر از افغانستان باشه به شرط اگر از افغانستان نباشه باز در صفوف جای نداره در حالی که ما شما تاریخ را مطالعه بکنیم و ببینیم از زمانی که امارت غیر اسلامی که در او وقت امارت امارت اسلامی بود خو خب، لیکن آل امارت امارت غیر اسلامی شده در او زمانی که بنیادش نهاده شد مجاهدین خارجی از چیچین بود از تاجیکستان و ازبکستان بود از عرب بود از پاکستان بود از هر جا مجاهدین بود به امرای امی برادرای مجاهد افغانی خود می جنگیدن به خاطر ای که جهان را فتح بکنند. اما امروز تخصیص امارات اسلامی و جنگهاش به خاطر پول به خاطر منافع شخصی به خاطر خوش ساختن آیسای مرتد پاکستان به خاطر خوش ساختن شیعه های رافیزی مرتد ایران به خاطر خوش ساختن بازار فعلیشان که امریکا است به خاطر این می جنگن و بادارهایشان برایشان ارچی که بگن و را حکم صادر می کنن. به این خاطر مشت نمونه خروار تان ذکر کردم برادرا در آیات قرآن کریم در همه جا که ببینین الله سبحانه و تعالی مؤمنا را برادر خطاب کرده نه افغانا را و نه هم پاکستانی ها را و نه هم ایرانی ها را بلکه مؤمن برادر مؤمن است و این خطاب خطاب الله سبحانه و تعالی است و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می که حدیث روایت مسلم است المؤمن اخو المؤمن مؤمن برادر مؤمن است در هیچ جای در قرآن و در حدیث الله و رسولش صلی الله علیه و سلم نفرموده است که اشخاص دیگری که اونا از یک قوم از یک قبیله باشن یا از یک پست باشن یا از یک مکان جغرافیایی باشن یا از یک ملیت و از یک زبان باشن اینا با هم برادر است در حالی که در اسلام عزیز از برادر نسبی کرده برادر دینی مقام و منزلتش بسیار بالاتر است به این خاطر الله سبحانه و تعالی در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و محبت را که انداخته بود در بین هیچ کسی تا به حال این محبت پیدا نشده و هم پیدا نمیشه چرا که اینا برادرها برادرای دینی بودن نه برادرهایی که اونا از یک عرب بودن نه برادرهایی که امروز از افغانستان هستند با هم برادر و بر مجاهدین دشمن شدن امروز بر او کسایی که اولیاء الله هستند بر او کسایی که صرف و صرف جنگشان به خاطر ای است که اعلای کلمت الله شوه و جنگشان به خاطری از که مؤمنان عزتمند شوند و کفار خوار و ذلیل شوند اینا در مقابل اونمون دوسته الله جنگ میکنند و مقابله میکنند بنا دوستان عزیز پیام ما برای شما ای هست از هر جایی که باشین از هر قاره که باشین از هر قوم باشین از هر قبیله باشین آغوش دولت اسلامی یا خلافت اسلامی که در هر گوشه جهان است برایتان باز است و شما میتونین که در صفوف دولت اسلامی آمده با مجاهدین دولت اسلامی یک جا شده با برادرهایتان تا که کفار را نابود بگردانیم و ای کسانی که به نام ای که اینا مجاهد هستند نام جهاد و نام اسلام و نام مسلمان ها را بد کردن و در حالی که اینها به کفر و ارتدار گرفتار هستند از اینا مبرا شوین دوستا و از اینا شما براعتتان را اعلان بکنین و شما با اینا دشمنیتان را اعلان بکنین بیاین در صف خلافت اسلامی بپیوندین و شما از جمله او کسای انشالله خواهین بود که از اولین کسایی که خلافت اسلامی را برپا می کنند چرا او اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بسیار مشکلات گرفتار بود اونا به امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اینمی که اقامه دین شوه و شریعت الله سبحانه و تعالی نافذ شوه به خاطر امی جنگیده بودن الله سبحانه و تعالی ایشان را بسیار زیاد تعریف و توصیف میکنه و ایشان آیات قرآن کریم نازل شده و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار در جای دیگه الله سبحانه و تعالی هم صفتشان ده میکنه و الله اعلان ایره میکنه که از اینها الله سبحانه و تعالی راضی شده است ان برادرای مسلمان مؤمن موحد و پرست آغوش گرم ما برای شما باز است و شما در اینجا در صفحه دولت اسلامی در هر صفوفی که داخل شوین برای شما جا هست الحمدلله در هر رشته که شما تخصص داشته باشین از علم شما و از تجربات شما از کارکردهای شما انشاءالله بهره زیاد میگیره دولت اسلامی شما بیاین با دولت اسلامی جا شویم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقطع ذلك اليوم الخصام إلى أجل يقيم به حسابا ويكشف عن خطايانا اللثاما يغفر أو يعذب في جحيم ويقطع ذلك اليوم الخصام فسبحان الذي يحيي ويفني يرد الحي في رمس عظاما فلا ملك على الأزمان باق على حال ولا السلطان داما يحيل الملك ذلا بعد عز إذا السلطان عن عدل تعامى ويرفع عادلا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختاما نحيل الملك ذلا بعد عز إذا السلطان عن عدل تعامى ويرفع عادلا بملوك عدل بمجدهم ويجعلها الختابا بمجدهم ويجعلها الختابا بمجدهم ويجعلها الختابا شام و عراق منور شد با ایمان شام و عراق منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دل ایران ما همه هستیم لشکر خلافت شام و عراق منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دل ایران ما همه هستیم لشکر خلافت ای بغدادی با تو بیعت خواهیم کرد خلافت را ما حمایت خواهیم کرد زیری پرچم حق وحدت خواهیم کرد ما همه هستیم لشکر خلافت ای بغدادی با تو بیعت خواهیم کرد خلافت را ما حمایت خواهیم کرد زیری پرچم حق وحدت خواهیم کرد ما همه هستیم لشکر خلافت شام و عراق منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دل ایران ما همه هستیم لشکر خلافت شام و عراق من منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دل ایران ما همه هستیم لشکر خلافت و مظلومین را شادان کن تدبیر دشمنانت را ویران کن فتح و نصرت نصیبی مؤمنان کن ما همه هستیم لشکر خلافت سرزمین خراسان گشت قبرستان برای دشمنان دین و ایمان گلگون هر صاحب خون شهیدان ما همه هستیم لشکر خلافت شام و ایران منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت شهامت دل ایران ما همه هستیم لشکر خلافت شام و ایران منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دل ایران ما همه هستیم لشکر خلافت آمریکا از خلافت گشت پریشان قوانین دموکراسی شد ایران مسلمانان عالم گشتن خندان ما همه هستیم لشکر خلافت خلافت بر مسلمانان مبارک فتوحات سلح شوران مبارک تطبیق احکام قرآن مبارک ما همه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 جمعه شب از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله سنتي دعاء نموذان بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز بن سهيب ميغوياد قطاده رضي الله عنه از انس سؤال پرسید بیشترین دعای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چی بود؟ انس گفت بیشترین دعای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که می فرمود بار الها پروردگار ما در دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما و ما را از عذاب جهنم نجات دید راوی میگوید ارگاه انس میخواست یک دعا کند همین دعا را میخواند و هرگاه میخواست دعای طولانی کند این دعا را در آن میخواند و در حدیث دیگر ابو مالک اشجعی به روایت از پدرش میگوید من شنیدم که مردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله هنگامی که میخواهم از پروردگارم مسئلت نمایم چی بگویم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بگو بار الها مرا مغفرت کن به من رحم کن تندرستی عنایتم فرما و روزیم دی راوی میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم به انگشت ابهام چهار انگشت دیگرش را در اشاره به این چهار چیز جمع نمود و فرمود اینها دنیا و آخرت را برایت جمع میکنند و همچنان در یک روایت دیگر صفوان بن عبدالله بن صفوان میگوید به شام آمدم و برای دیدن ابو دردا به منزلش رفتم او آنجا نبود اما ام دردا امانجا بود وی از من پرسید امسال تصمیم داری به حج بروی گفتم بله گفت برای ما دعای خیر کن زیرا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود دعای غیابی هر شخص در حق برادر مسلمانش اجابت می شود و بر بالینش فرشته مأمور است که هنگام دعا کردن شخص برای برادر مسلمانش فرشته می گوید آمین و برای تو نیز مانند آن باشد راوی می گوید بعد از آن به بازار رفتم و ابو دردار را نیز ملاقات نمودند او هم از من تقاضای دعا کرد و این حدیث را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برایم روایت نمود از الله منان به خود و به همه مسلمانان عزیز توفیق عمل به سنت های نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را خواهان دستور ما قرآن ما لشکر ایمان ناصر بما رحمان دولتنا نمنصورا ناصر بما رحمان دولتنا منصورة ما بيروي احمد ما داعي وحدات بر مؤمنان رحمت دولتنا منصورة بر مؤمنان رحمت دولتنا منصورة جاري شريعة را قائم خلافة را خاهم كرد والله دولتنا منصورة خاهم كرد والله دولتنا منصورة سيف الردى واحصر كل العداء انتهى عهد عبيد كتموا صوت الهدى جردوا سيف الردى واحصروا كل العداء انتهى عهد عبيد كتموا صوت الهدى إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى عندما جاءوا إلينا جمعهم قد بد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا خراسان است اینجا سرزمین شیران است لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز و مؤمن رادیو صدای خلافت یک بار دیگر شما را به بخش خبری خوش آمدید میگویم نخست میپردازیم به تحولات و پیشروی های دولت اسلامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز شما را به بخش خبری این ساعت از رادیو صدای خلافت خوش آمدید می گویم سرخط خبرها زخمی شدن یک فرماندی امرای دو محافظ وی از پلیس رافیزی عراق کشته و زخمی شدن تعداد از سربازان مرتد ارتش نایجریا در غرب افریقا هلاکت یک سرباز مرتد و فرار متباقی آنها در اثر حمله سربازان خلافت در وسط افریقا از کار افتادن موتر همر مرتدین پیکیکی در ولایت شام و هلاکت شش سرباز مرتد افغانی در اثر انفجار بم کارگزاری شده در خراسان مشروع خبرها قد به توفیق الله متعال سربازان خلافت موتر امر پلیس مرتد رافزی را در شمال بغداد با بم کارگزاری شده منفجر نمودند که منجر به انهدام موتر و زخمی شدن یک فرماندی و دو محافظ وی گردید به فضل الله متعال روز گذشته سربازان خلافت بر شهرک کلام در غرب افریقا حمله کردند طوری که درگیری ها به انواع مختلف اسلحه صورت گرفت که منجر به هلاکت و زخمی شدن تعداد از سربازان صلیبی گردیده و بقیه آنان فرار کردند و مجاهدین مرکز آنها و موتر نظامی مربوط به سازمان صلیب سرخ را به آتش کشیدند به توفیق الله متعال سربازان خلافت بر پوسته ارتش مرتد نایجریا در شهرک بوسو در غرب افریقا حمله کردند طوری که ها با انواع مختلف اسلحه صورت گرفت که منجر به هلاکت و زخمی شدن تعدادی از آنها گردید به توفیق الله متعال سربازان خلافت بر پسته ارتش صلیبی کانگو در وسط افریقا حمله کردند طوری که درگیری با اسلحه مسلسل صورت گرفت که منجر به هلاکت یک سرباز و فرار متباقی آنها گردید و مجاهدین مهمات متنوی را به غنیمت گرفتند همچنان سربازان خلافت بر پسته دیگری از ارتش صلیبی کانگو در وسط افریقا حمله کردند و سربازان پسته به عجله و ترس فرار کردند مجاهدین آنها را تعقیب کرده و دو تن آنها را به قتل رساندند و مهمات متنوعی را به غنیمت گرفتند اخیرا اینکه به توفیق الله متعال سربازان خلافت بم کارگزاری شده را بالای موتر شامل کاروان نیروهای مرتد افغانی در ناحیه اول شهر جلال آباد منفجر ساختند که منجر به این انهدام موتر و کشته شدن شش سرباز سرنشین آن گردید شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت این بود بخش خبری این ساعت متباقی برنامه های رادیو صدای خلافت را شنوا باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را به شنیدن برنامه مقالات اصلاحی و تشویقی خوش آمدید میگوییم در این برنامه رساله ها و مقالات کوچک علمی سیاسی و عقیده‌ای را مدی نظر گرفتیم از الله منان خواهانیم که این برنامه را سبب اصلاح و هدایت من و شما بگرداند پس تا آخر برنامه ما را یاری کنید أو اللظى بالحديد واشف المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود زلزل جميع الحشود ببارقات الرعود بقاذفات الوقود هبات الكبود ای کفار و ای تواغیت جهان آیا گمان میبرید که ما را محو ساخته اید؟ به الله قسم تا قطره خون در بدن داریم مبارزه و پیکار ما ادامه خواهد داشت گمان کرده اید که با از هم پاشیدن خراسان و شام ما را نابود ساخته اید هرگز برخلاف خواستار شما برخواهیم گشت هرگز نمی توانید به آرمان های شوم خود برسید ما برای برپایی نظام الهی خون خود را فدا نموده و نفس و جان را در راه الله فروخته ایم با های خون خود وجب وجب سرزمین الله را رنگین ساخته و نظام الهی را در آن پیاده می کنیم پس منتظری طوفان هایی که از زیر پاهای سربازان خلافت اسلامی های نبرد به بار می آیند باشید هر ذره گرد و غبار آنان طوفانی خواهد بود برای بیرون آوردنی بیخ و بنی شما ماندگار خواهیم بود برخلاف خواستان شما اشعل واكسر جميع القيود يا سيف مستمتعا بالصديد يا بؤس عيش العبيد في ظل حكم القرود يا نعم عيش الأسود في ظل عيش رغيد يا